Արցախում երեխաների համար փափուկ տիկնիկներ ու տակծածկոցներ գտնելն այսօր այդքան էլ հեշտ չէ։ Մանկական խանութները կիսադատարկ են, անգամ հագուստ գտնելն է դժվար։ Նորաթուխ մայրիկների հոգսը թեթևացնելու համար Քրիստինա Բաբայանը որոշել է մի կերպ գտնել թելերն ու ձեռագործ պատրաստել դրանցից անգամ երբ ես հոգնում եմ այդ գործից, ես պատկերացնում եմ, որ չէ, ես եթե այս խաղալիքը անեմ, այս պատվերը անեմ կամ այս գործը անեմ, վաճառեմ, ես դրանով կարողա ինչ որ բալիկի դեմքին ծիծաղ նկարեմ։ Այդ ժպիտն առաջին անգամ իր փոքրիկի դեմքին է նկարել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Տան եղած թելերով ու հելունով փորձել է փափուկ արջուկ գործել, բայց ինչպես զրուցակիցս է ասում, սկզբից չէր ստացվում ինտերնետով նայում էի թե ինչպես են սկսում խաղալիքներ գործել իմ մոտ սկզբում չէր ստացվում բայց ասես թե ինչ որ մեկը իմ գլխում անդհատացում է օրինակ այդ թելով չի ստացվում գնա խանութ առ անհրաժեշտ թելը խաղալիքի համար այդ թելով գործի Գնացի մի օր թելերը առա եկատուն, այնուհետև մի օր էլի սենց վեր եմ կենում, գնում եմ խանութ, էլի գրուչոկ եմ առնում, արդեն թելին համապատասխան ու այդպես փոքր-փոքր սկսում եմ գործել։ Ճիշտ է, իմ առաջին խաղալիքը արդյոք տղայիս որ նվիրել եմ, տղա շատ է հավանել։ Ինքը մինչ այդ փապ խաղալիք իր ձեռը չէր վերցնում, չէր խաղում, բայց իմ նվերը տեսնելուց հետո արդեն սկսել անգամ փապ խաղալիքներով խաղալ։ Տղայի էմոցիաները Մայրիկին շատ ողջևորեցին ու փափուկ արջուկներ, տիկնիկներ գործելուց բացի փորձեց նաև ծածկոցներ գործել տեղյակ եմ, որ խանութներում այլևս չկան, համարյա թե չկան տակուկադյալներ, բլեդներ, այդ իսկ պատճառով ես սկսել եմ գործել, որ เป զի նորացիները կամ փոքր բալիկները չունենան դրա խնդիրը Շրջափակման պատճառով զրուցակիցս համապատասխան թելեր չի գտնում, որ կարողանա շատ պատվերներ ընդունել, բայց հնարավորության սահմանում փորձում է անպայման հասցնել։ Մի շունչի թույսը պետք է զարգացած բիզնես դառնա, ասում է։ Քրիստինայի հարազատ եղբայրն ու հորաքրոջ տղան զոհվել են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Եղբայրներս ինձ կոտրված տեսնել չէին ուզի։ Դրա համար ես փորձում եմ ժպտալ ու ժպտալու առիթներ նվիրել շրջապատիս։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական